Shukr imonning yerimi bo'lib, yana bir yerimi savrchanlik. Iymon bu ikkisi bilan takommillashadi. Bu sababdan shukr eng yuqori martabalik ibodat sanaladi. imom ibn rajab shukur til dil va sherkat bilan ado qilinadi degan. Birinchi til bilan ado qilinadigan ne'mat berguvchilarning ne'matlarini va ato ihsonlarini til orqali so'zlash ham sanash bilan bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda Rabbingning ne'matini so'zlab bergin degan. Sura duhoning oxirgi oyati. Ya'ni Alloh taolo senga ato qilgan ne'matlarni boshqalarga keng so'zligin va minnatdorligingni so'zda va amalda ko'rsatgin deb ta'lim bergan. Пайғамбар алейхиссалам bu мәніне текім izohlab tushundirib o'ziga ato qilingan ne'matni kishilarga so'zlab шүкір qilganlik uni өшіріш tuzkorlik qilganlikdir degan imom Ahmad rivoyat. Ikkinchi, dil bilan ado qilingan shukr ne'mat berguvchining ne'matlarini va ato ihsonlarini e'tirof qilish, yurakdan uningga minnatdor bo'lish va uni suyish bilan ifodalanadi. Tabiiyki, birovning yaxshiligini e'tirof qilgan, uni yurakidan so'ygan va uningga qarta o'zining tashakkur burchi borligini his qilgan odam uni rozi qilish va mamnun qilish yo'lida qo'lidan kelganini aymaydi. Uning nafratiga uchrab qilishni nazar qiladi. Insonlar o'tirishdagi ishlar bundoq bo'lgan yerda tamomiy ne'matlarning va cheksiz ato ehsonning yagona egasi bo'lgan Alloh taologa bo'lgan tashakkur burchimizni qandoq ado qilishimiz kerak? alloh taolo bizga ato qilgan sonsiz ne'matlari va cheksiz ato ehsonlari badiliga bizdan ko'p narsa so'ramaydi faqat din va dunyolik har qanday bir ishni alloh taolo ko'rsatgan bo'yicha qilish va har ishda uning roziligini oldingi o'rinda qo'yib qaytirqinib qilishni so'raydi buningimi bexillik qilamizmi amdi uchinchi Şirket bilen ada kılındığan şükür, nimet bergücünün nimetlerini ve ata ihsallarını günah measiyetlerge, Allah Ta'ala'a asilik bulunduğun işlerge, Şundaqla her qandaq bir yaman işqi sərf qılmasdan, faqat Allah Ta'ala'nın əmr bərmanlarını orundaşqa və yaxşılıq yollarına sərf qilish bilan boladı. Məsələn, tən sağlıqdan bu katta ne'matni alaylıq, onu oyun tamaşa və haram ko'ngil etishlarga ishiltib tugatmasdan Alloh Ta'alaga ibodat qilish üstimizdagi farz vojiblarni o'rindash va insoniyat uchun foydali bo'lgan ishlarni qilish bilan o'tkazish bu ne'matlarni ato qiluvchilarga shukr ado qilganlik bo'ladi aksicha qilish ne'mat tuz tuzkorlik qilganlik bo'ladi ne'matga shukur qilish uni ko'paytiradi 880 savol ne'matga shukur qilish rostilla uni ko'paytamda javob ne'mat berguvchining ne'matini e'tirof qilib uningga shukur ado qilish albatta ne'matning texmi ziyoda va davomliq berilishiga, şundaqla bereket bilan ko'payishiga turtki bo'ladigan bir ibodatdir. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda ne'matga shukr qilsanglar, uni teximiz ziyoda qilaman. Agar tuzkorlik qilsanglar, mening azobim albatta bek qattiq bo'ladi, deb ta'lim bergan. Sörü Ibrohim 7-oyat. Demak, Alloh taolo shukr qiluvchilarga teximi ko'p beradi. Ammo o'z kuchim bilan ishlab topdim-g'o deb, qorunchi mag'rurlanguvchilarni eng ibretlik jazolar bilan jazolaydi. pul molni shu ko'rsa uni isrof qilmasdan foydasiz ishlarga buzib chashmasdan qo'llanish uning zakitini to'liq berish va alloh taolo rozi bo'ladigan va savob bo'ladigan کلش بلن yaxshilik yo'llariga sarf qilish bilan bo'ladi buningdan ma'lumki alloh خدایم دب qilish که xudoyim deb og'zaki آدات etish bilan ado topmaydi balki bu shukurni amalda qilib ko'rsatish talab qilinadi alloh قرآن کریم karimda ey mo'minlar سود setiq do'stlik va Allohning iznisiz shafaat bo'lmaydigan kun yetib kelishdan burun sizlarga biz rizq qilib bergan mol-mulklardan yaxshilik yo'llariga sarf qilinglar. Tuzkorlik qiluvchilar ostilla haqsizlik qiluvchilardir. deyish orqali bizni shukrning iqtisoddagi ma'nosiga boshlamoqda. Sura Baqar 254-oyat. Bu turdagi shukr yo'qsullarga va har qanday hojat egasiga ataqanlarni berish bilan ado topadi. Elm mərifətinin şükürsü bilgəlləgi toluq əməl qilish, onu insanlığa öğütiş, onların bilmigəllərini bildiriş bilən ada qılınadı. Allah Taala bilgən bilmigi əməl qılmaydıqanlarını söküb mındaq degen. Ey müminlər, sizlər nə üçün qılmaydıqan işni qılımız deysizlər? Sizlərin qılmaydıqan işni qılımız deyişinlər Allahın dərgahında ən öşkörüldüğən nərsidir. Sürə Səf 2-3-cü ayətlər. Pul malning zakiti shu pul maldan ma'lum miqdorni yo'qsullarga berish bilan ado topganidek, ilmning zakiti bilganlarni boshqalarga o'rgatish va bildirish bilan ado topadi. Allohning ne'matlari shukrni lozim qiladi. Ulug' islom mutafakkiri marhum ustoz Muhammad G'azzali turmushingizni yangilang nomli asrida mundoq deb yozgan. Allohning ne'matlari har bir nafasda, tomirlardagi qonni ittirgan har bir harakatda bizni qo'rshab turadi. Ama biz bu katta ni'matlarni ko'pincha his qilmaymiz va bu ni'matning egisi bo'lgan Allohni loyiqdi qadrlayamaymiz. Biz barlik ehtiyojlarimizni o'zlikidan tayyorlangan holda qabul qilamiz. Biz qilmoqchi bo'lganni shundaqla ko'nglimizga keltirish bilanlar bu ish o'zlikidan amalga oshadi. Masalan, o'tirib qo'pish, yurish turish va qazalarga o'xshagan ixtiyoriy harakatlarimiz ba'zi ni'matlarni cheklik sharoitlarda va ko'ngillik muhitlarda his qila olamiz. Мәселен, олтырып қопыш, юриштіруш вә ваға қазалаға оқшыған иқтияр әркетлеріміз. Бәзі неғметләні чәк шарайтларда вә көңіллік мойытты ескалалаймыз. Әмі бұны ескалдығалламы интайын аз. Бұл біздің Аллахтың ирақлықымыз вә оның неғметлерге қарта қата түшенчеді болғалықымыздың сәвәбідің еді. Аллах сіләгі зімінні тұралғы, асманны бина қалды. Сіләні сүретке кіргізді. Сүретіңланы чырайлық қалды. Сілерге түрлік пак нәрсіләні рызық қып берді. Әні шу Аллах сіләнің пәрвердігарыңладыр. Аламләнің пәрвердігары болған Аллахның бәркіті бүйіктір. Сүр ғафыр 64-ci ayet. Мұшу баяладын кейін біз Аллахның әқиқетіні ада қылалыдықмы? Мәлім ке, яқшылық қығанға миннеттарлық білдіріш инсаны бұрыштыр. Dünyada nurgun kişiler Allah'ın nimetlerden faydalanıp durup nimet ilgisiga shukr qilishni bilmaydi. Goya ular bu ne'matlarni o'zining tatib haqqini qaytirib olgandek yoki bu ne'matlar faqat o'ziga xosda qabul qiladi. Bundaqlar boshqalarni o'ziga hargizmi tanqilanmaydi. Bundaq tuzkorcha tushuncha va tafakkurdan hargizmi shukrning qonchilari unmaydi. Bundaqlardan shukrlarni kutgili bo'lmaydi. Bu sababdan siz ba'zi kishilarga yaxshilik qo'lingizni sungan va uningga yaxshilik qilgan uchun ko'p jafoat tortgan bo'lsangizmi, ularning sizga bo'lgan pozitsiyasi nachar, muomala sovuq va rahmat so'zi yo'q bo'ladi. Kishilarning bu xil muomalasi sizni nafratlantiramdi? Albatta, undaqlar buningdan burun sizning va ularning yigani parvardigori bo'lgan Allohgami shundoq muomala bo'lgan emasmi? Alloh Qur'on Karimda bandalarimdan shukr qilg'ichilar bak oz degan emasmi? Sura Saba 13-oyat. Doil Karnik bizga kishilar orasida keng tarqalgan tuzkorlik masalasi to'g'riliq mundaq bir qancha misolni keltirdi. Siz birovning hayotini halokatdan qutuldirgan bo'lsangiz, uningdan shu qig'iningiz badaliga rahmat so'zi kutamsiz, balki shunda qilishingiz mumkin. Lekin samaviy loyibdiz avval advokat, keyinchi sudchi bo'lib ishlash jarayonida 78 kishini tok o'rindig'ida o'ltirg'izib, ijro qilingan ma'lum jazodan qutuldirib qolgan bo'lsa-mu, qutulganlardan birasimi uningga rahmat etmagan. İsa alayhissalom palaj kesiliga giribdor bo'lgan 10 odamni bir kunda saqaytgan bo'lsimi, ulardan qancha kishi Isoga rahmat etdi deysiz? Oralli bir odam. Ammo boshqalar shuncha arzon rahmat so'zini aytmasdan qaytib ketishgan edi. Charles Shawab ma'no bir qissani so'zlab bergan edi. U bir qatim embargoga uchirgan bir bankchini turma jazosidan qutuldirib qolgan. Lekin bankchi uningga rahmat etdimi? Ha, Bir kuni uning rahmat so'zini nihoyatda qiyin deyaladi. Ondan uni orqasidan tillashga boshladi. Dail Karnek go'yo Allohning inson haqiqatan Parvardigorning ne'matlarini cheksiz inkor qilguchidir. Sura Adiyat 6-oyat degan so'zni sharhlagandak mundaq degan. Tuzkorluq shundaq bir tabiiy narsa bo'lib, u yerga ungan o't cho'plarga o'xshash, biroq uni termasdan o'zligidan unib chiqadigan narsa. Әмма шүкір пәкәт оны яқшы пәрвеш қылыш біlalла өніп чықыдыған құшпырақ гүлге оқшайды. İnsan təbiəti, yəni şu əzəldəki tuzkorluq təbiəti olub, o məngügü özgərməydi. Əhval bundaq ikən, onu şu boyunca qəbul qilishimiz kerak. Nima uchun yaxshiliqqa minnatdorlik bo'lishning yo'qolganligi va tuzkorlikning umumlashganligiga hasratlanamiz? Kishilarning yaxshiliqqa minnatdorlik bildirish burchini unutishi tabiiy ahvol emasmi? Әгәр без кылган һәр бер яхшылыгыбыз өчен кешеләрнең миннәттарлык белдерүшен көтәдгән булсак, өзебезгә нургылган кыенчылыкларны келтергән булабыз. Бу сүз азрак очыкланышка мохтаж. Яхшылыкка тузкорлык, вапага жапа кылыш яман хулуктыр. Кишләр бундак яман хулуктан кутылышы лазым. Уларга яхшылыкка миннәттарлык белдерүшне, эришкән ихсанларны кадерләшне өгетиш кирәк. Ислам дине яхшылыкка яхшылык кайтырышка буйрыйды. İslam dini kishilarni ne'mat berguvchiga minnatdorlik bildirish va yaxshilik qilganlarning mukofotini qaysi yo'l bilan bo'lsin ado qilishga, agar boshqalar tarafidan erishgan yaxshilik badiliga ularga berishga moddiy mukofot topolmasak, tilimiz bilan rahmat aytishga kupayilinib, uning to'liq mukofotini Alloh taolaning berishiga topshirish bilan ko'nglimizni rohatlantirishimizga chaqirdi. Payg'ambar alayhisalom undoq degan: "Sizlarga yaxshilik qilgan kishiga mukofotini beringlar." Әгәр оның мукапатыны бериштен аҗиз кәлсәңләр, ниъмәткә шүкр кылганлыгыңларны ифадлаш юзсыдан оның хакында Аллаһка дуа кылыңлар. Аллаһ хакыйкатан шүкрне кабул кылгычы ва шүкр кылгычыларны яктыргычыдыр. Табрани ривайет. Пайгамбар алейхиссалам yana mundaq degan: "Biroq тарафыдан ата ихсанга erishgan kishi оның бәділіге лайық нәрсе тапалыса мукапатын ада қылсын. Әгер тапалмаса, оныңға minnatdorligini bildirsin." Haqiqatan ne'matga minnatdorlik bildirgan odam shukr qilgan va uni yo'shirgan odam ne'matga kuprlik qilgan bo'ladi. Tirmiziy rivoyat. U yana mundaq degan: Kishlardan kelgan yaxshilikqa minnatdorlik bildirishni bilmaydigan odam Allohga shukr qilishni bilmaydigan odamdir. Imom Ahmad rivoyat. Yana bir hadisda ozg'i shukr qilmaydigan odam ko'pga mushkur qilmaydi. Kishilarga rahmat etishni bilmagan odam Allohga shukr qilmaydi. Imom Ahmad rivoyat. Qayri ehsondimmi niyatning durust bo'lishi shart. 881-savol. Birovga qayri ehson qilishdimi niyat shartmi? Javob. Qayri ehsondimi albatta niyatning durust va to'g'ri bo'lishi shart qilinadi. Chunki niyat har qanday bir amal ibodatda talab qilinadi. Marhum ustoz Muhammad G'azzali mazkur asrda yana mundoq deb yozgan. İslam dini minnattarlık burcunun zörürlükini ve nimetke tuzkurluk kıvıçılarının rezillikini söküş bilen birge, xayri ehson egalaridan amallarini alloh roziligi uchun xolis qilishlarini talab qiladi chunki ne'matda shaklvozlik qilish amalni yo'qqa chiqardi taqdirlashga sazovor bo'ladigan yaxshilik birovning rahmat etishi yoki minnatdorlik bildirishni ko'zlamasdan faqat xolis alloh roziligini ko'zlab qilingan yaxshilikdir islom dini amallarni ixlos bilan qilishga buyurishda ko'ngillarni dunyolik manfaatlarga cho'qinishning qulliqidan ozod qilish orqali uni mutlaq kamolat egisi bo'lgan alloh qila yuzlantirishni maqsad qilgan mundaq ko'ngil har qandoq bir yaxshilikni kishilarning maqtishiga erishish yoki obro'yga ega bo'lish tammasidan qat'iy nazar ichidan kelgan tabbiy qiziqorlik haqiqiy samimiyat va sof niyat bilan qiladi mana bundaq oliyjanobliq haqiqiy ehsonning turtkisidir mana bu har qandoq go'zal axloqning ulgusidir alloh xolis o'zi uchun qilganlarni qabul qiladi islom dinining qalblarni pok tutish va ixlosli bo'lishga chaqirishi, shundaqla har ishda Alloh roziligini ko'zlash, amallarni riya, nifoq va har qanday bir dunyoviy g'arazlardan xoli holda sop qilishni shart qilishimi ajablanarlik emas. Payg'ambar alayhissalom hadis qudusida mundaq degan: Alloh mundaq dedi: "Men eng yaxshi hamrohman. Kimki menga birovni sherik qilib oladigan, u shu sherikiga mansub bo'ladi." Ey insonlar, Əməllərini Allah üçün xalis qılınlar. Həqiqətən Allah ixlas bilan qılğan əməllərini qəbul qılır. Sizlər hərgiz bu Allah və silrəyim üçündür deməyənglər. Bu vaqtda o silrəyim üçünlü olub qalır. Ondaqda Allah üçün qılınğan heç nərsə yox. Sizlər bu Allah və sizlərin xatirənglər üçündür deməyənglər. Bu vaqtda o faqat şu xatirs qılınğan insanlar üçün olub qalır. Onunda Allah üçün heç nərsə yox. İmam Beyhaqi rivayət. Bu hadis to'limi to'g'ri aytilgan Chunki siz bir ishni Alloh uchun va palonining xotirasi yuzasidan qilaman deganingizda siz umuman mazkur palonining xotirasini ko'zlagan bo'lasiz. Buningda Alloh uchun nasibi yo'q. Agar uningda Alloh uchun nasibi bo'lgan taqdirdami, Alloh uni qabul qilmaydi. Chunki Alloh o'zi uchun xolis qilingan amallarni qabul qiladi emasmi? Ahvol bunday ekan, biz butun ish faoliyatlarimizda niyatimizni va amallarimizni kishilarning maqtishi minnatdorlik bildirishi va rahmat etishini kutmasdan o'zimizni ko'rsatish, obro'y qozonish va boshqa dünyalık manfaatlarni ko'zlamasdan faqat Alloh fikirli xolis qilishimiz kerak. Marhum ustoz Muhammad Gazali'nin Turmushingizni yenilen nomli asridan. Savrchanlik va uning ahamiyati. 882-savol. Sabrning ma'nosi nima? Javob. Sabr ko'ngil havoyi havasni va gunoh ishlarni qilishdan ishtiho qilib tursimi aqlning va shariatning nidosiga quloq silib allohning roziligini umid qilib bundoq ishlardan o'zini tortish azor kulpatlarga o'ng'izsizliklarga kasalliklarga namratlikqa musibatlarga va baloyi ofatlarga chidashlik berib o'zini yo'qotmaslik deganlikdir sabrning mukofotimi cho'ngdir qur'oni karimdagi səbir qoğucularga əlbəttə onların qılğan əməllərdimi yaxşıraq savab verimiz degan oyat buning misolidir. Sura Nahl 16-oyat. 883-savol. Sabrchanlikning qanday foydasi bor? Javob. Haqiqiy sabr insonni gunoh masiyatlardan to'sidi va u ishlarni qilmaslikka undaydi. Haqiqiy sabr va chidamga ega bo'lgan odam hayotida uchirgan cho'ng sinoqlar oldida titit bo'lmaydi. Gangrab qolmaydi. taqdirdan og'irinmaydi aksincha uni allohning siniqi deb tushunib qiyinchilikni yengish va sinoqdan o'tish uchun kuch sarf qiladi savri ko'plagan kishilar tushungandek nohchilikka zulmga va yomonlikqa ko'z yumib jim turish deganlik emas aksincha yomonlikni qaytirish zulmni yo'q qilish va haqqoniylikni joriy qildirish uchun ormay talmay ishlash va bu yo'lda chidamliq bo'lish sabrning javhiridir 884-ci sual. Səbirçanlıqın qandaq sehri küçü var? Cavab. Adətdə özü qızıqıb getməydiğən paydalıq işlərini qilish, qızıqqan nəfsaniyyətçilikdən özünü tartış faqat səbirçanlıq bilanla əməlgə aşırdı. Çünki iradəli kişilər uluqvar qayını əməlgə aşırış da nəfsinin vaqtlıq istəklərini səbirçanlıqın sayısında qayırıb qoyalaydı və yoluğa davam qaladı. Öyrükni pişişdən burun qıqıvətgən bağvan mol usuldun məhrum qalıdı. Шуңа сабыр қылсаң, ғордың алып бітеді, деген хикмет бар. Инсан өзіні сабыр білен құралландырып, қиыншылықлар алдыды тәмтіреп қалмайдыған, мәнзіл ерақ болсымы үмітсізленмейдіған, мәсулиятчанлық қанчылық еғір болсымы, үстіге еліштен қорықмайдыған, ираділік, парасәтлік, қиыншылықтың кейін хаман оңайлықның, қараңғылықтың кейін yoruqlikning bo'ladiganligi ishonadigan umidvorlik yiroqni ko'rar tadbirlik bo'lish lozim 885 savol sabrchanlik bilan go'zal axloqning munosabati nima? Javob: Sabr qilish va chidamliq bo'lish har qanday bir odamda bo'lishga tegishli asl axloq va olijanob fazilatlarning biri. Sabr bilan chidam inson o'zining ro'yi va nafsi xohishi bilan kurash qilish orqali erishadigan go'zal axloq bo'lib, bir hadisda hech kimga savrchandanmi yaxshiroq sovg'a berilgani yo'q. Usuli Hamsad rivoyat qilingan. Çünki səbirçanlıq bilan chidam insonning pishib yetilganligining alomatidir. 886-savol. Savrning qandoq cho'ng ahamiyati bor? Javob. Inson real turmushda taqdirning nurg'un sinoqlarga uchraydi. Inson real turmushda taqdirning nurg'un sinoqlarga uchraydi. Ba'zilari u o'ngsizliklarga vaysab taqdirdan va zamondan og'rinadi. Sinoqlar oldida tamtiraydi. Buni hargizmi Alloh tarafidan kelgan sinoq deb qaramaydi. Natijada shu sinoqlardan o'tmay bir umr qoymoqdi. Ba'zilar bo'lsa sinoq va kulfatlarga duch kelgan vaqtida bu sinoq va kulfatlarni yengish uchun barliq sabablarni va tirishchiliklarni ko'zitish bilan birga Allohni aslaydi. Uningdan yordam so'raydi. Natijada Alloh uning mushkulotlarini osonlashtirib, sinoqlardan o'tishga yordam qiladi hamda uning sabr qilganligiga va chidamliq bo'lganligiga katta ajr va savob berdi. Bu vaqt Qur'on Karimda Faqat sabr qilguvchilarga ularning ajri hisobsiz beriladi. Sura Zumar 10-oyat. Çıdamlıq bo'lish turmuşka adil qaraydigan kishilarning shuari. Pishib yetilgan kishilarning turmush mezoni bo'lib, sabr bilan bir o'rinda turadi. Lekin uni amalga oshirish, sabrni amalga oshirishdan qiyin. Shunga buluş bo'lish uchun sabrchan bo'lish kerak. 887-savol. Nohaqchilikka sukut qilish sabrchanlikka yatamda? Javob: Nurg'un kishilar Alloh taolaga savob va ko'p ajr berishni va'da qilgan sabrchanlikni to'g'ri tushunmasdan zulmga, nohaqchilikka va ezilishga rozi bo'lib qarab turish qatorliqlarni sabrdan sanaydi. Bu intayin xato tushunchi bo'lib, Alloh taolo bunda qilg'uvchilarni yomon ko'rdi. Qur'on Karimdagi o'zlari mangla chitroqliq, o'limdan qo'rqib, yurtlardan qochib chiqqan kishilardan xabaring yo'qmi? Alloh ularni o'linglar dedi. Ular o'ldi. Ondan keyin Alloh ularni tirildirdi. Allah insanlığa hakikaten marhamatlikdir Velikin insanlığının insonlarning Allah'ın Allohning şükür shukr Degen ayette kısı bayan kılıngan insanlığımı insonlarmi razı bulup, onun karış çıkışını chiqishni tark için Allah alloh taoloning g'azabiga uchirganlar edi sura baqar 243 oyat ma'naviy boyliq haqiqiy baxt saodatdir baxtga erişiş hem adamın orzusi Meyli sadı fikrlik adetki kişiler bo'lsin yoki yetishga mutafakkur olim bo'lsin, aman baxtga erishishni xohlaydi. Шахла өзләренең хәшәмәтлек ордыларда бәхт өчен ахырса, гадайлар гайрибаны көлбеләрдә бәхт издәп чот соқыды ва аң шерин түшләрне көрд. Кесип етиш керекке, мәнвияти саглам, ақыл ошы жайды болған әр қандақ адам өзге жапа мұшақат издемейді. Өз бәхтсізлігіге разы болмайды. Бірақ о ах ұрып, бо чот соқып іздаватқан, интіліватқан бәқіт қаяда, әқиқа бәқіт зады немеде, бәқітнің өлчімі бамы, тарихта талайлыған кішілер бәқіт іздеп яшеді. Оның үшін тоқтаусыз күрес қылып келді. Бірақ әқиқа бәқітнің немі екенлігін білмеген нұрғын кішілер бәқіт әсла мәвжуд болмаған жайладын бәқіт іздеп, xuddi bayavandin go'har izlagan kishidek alsirg'an salpaygan алда quruq qo'l qaytishdi darvaqa kishilar uzoq asrlardan buyon maddi maishatga cho'kkan siri nafsi xoyishlarga berilgan siri yangi krizislarga petib qilishdan boshqa hech qandaq natijaga erishalmadi undaqda baxt zodi nada u nimada jismoniy ichirqob tanni zaiflashtirib insonni normal jismoniy mashg'ulot imkoniyatidan mahrum qilsa ma'naviy ichirqash insonni sog'lom tafakkur qilishdan mahrum qiladi bu mahrumlik har bir inson uchun bir fojiadir Фажиа болғандымы әр қандық бір фажианы бесіп түшідіған өз ішіден түгішіш фажиасыдыр. 888-ci sual. Bəxt saadət balı çaqıdımı? Cavab. Balıla hayatlıqdaki güərlə. Xudi əcdatla balılıq üy bazar, balısız üy mazar digəndək, balılarsız turmuşda saadətini təsəvvür qılış qiyin. Бірақ бұныңлық біләлі бәқт саадет балылады дейенмейміз. Чүнкі реаллықты көріватымыз ке, ota-onasiga vafodorlik bilan haqliq yo'sinda muomala qilishning o'rniga ularni tuzkorlarcha qoqishayotgan bolalar oz emas balalar biz uchun alloh taolodan berilgan ne'mat bog'inidek bir turlik sinoqdir sinoqlardan hammala odam o'tib chiqolmaydi bilinglarki sizlarning mollaringlar bolalaringlar sizlar uchun bir turlik sinoqdir sura anfal 28 oyat 889 savol baxt saodat pan texnikadimi Javob. Bizga yiroqni yaqin, qiyinni o'ng'ay qilib berib turmushimizga hisobsiz qulayliklarni baxsh etgan fan texnikimi bizni baxtli qilishga qodir emas angliyaning hozirgi zamon faylasufi rossil insonlar tabiat bilan elib bo'lgan kurashda fan texnikaga tayinib g'alaba qildi biroq o'z o'zi bilan bo'lgan kurashda g'alaba qilolmadi bu kurashda fan texnika asqatmidi deb yozdi. turmush saviyasi favqulodda yuqori ko'tarilgan moddiy turmush vositalari qulay bo'lgan yemak ichmak g'am andisi bo'lmagan turalg'u uylari qatnash vositalari hatto yezi egligiga qadar yuksak darajada mashinalashgan zamonaviylashgan umuman boya shodlikqa to'lgan taraqi topgan allarga qaraydigan bo'lsak shu al puhrolardan nurg'unlari har vaqt turmushining ma'nisizligi qalb ozodligidan mahrum ekanliklaridan qoqshaydi baxtli bo'lish uchun boshqa yo'llarni izlab yuraydi lekin yanala o'zlari bezorlik his qilayotgan buruqtirma bir xil qilibdiki turmushdan qutulanmaydi chunki inson tan va ruhdan putilgan yaralma u fiziologiyalik jihatdan oshnoga muhtoj bo'lgandek ro'yi jihatdanmu ma'naviy oziqqa muhtoj bo'ladi sakkiz yuz to'qsoninchi savol baxt saodat mol dunyodami javob Nurgun insanlar maddi ihtiyacını aldığın orunğa qoyulub, maddi yükseklikinin yuqarı pəllisiga intiladı. Ola özleri arzu qoğan aşı maddi parağatlarda bir kısım qism erişken de qilgan bilen, yani bir kısım qism qimmatli məhrum mahrum qallığını asta-asta ayız qilishmoqda. Demek mal dünyanın köp buluşu, qo'rsaqning to'q, kiyimnin bütün bo'lishi bəxtin derek bermaydi. Bu bəxtin əməlgi iş yolu diki asaslıq amil məməz. Aksincha mal dünyanın köp buluşu bir münç muncha tolu çağlarda chog'larda qayğılanımı köp buluşuğa səbəb bulub, bo'lib, dili emas, dunyodami bu kishiga nisbatan bir ofat bo'lib qolishi mumkin 891 savol undaqda baxt saodat nada javob baxt saodat dal o'zimizda uni qandoq ichish va qandoq his qilish faqat bizga bog'liq ish chunki baxt saodat degan ma'naviylikqa taalluq hukm shunga uni ko'z bilan ko'rib tarozi bilan tortib o'lchigilolmaydi uni boylik konlardan yoki o'rdi xazinalardan topqili bo'lmaydi Оны пулға сетіп ағылы текімі болмайды. Пайғамбар алейхиссалам бір әдісті әқиқи байлық мадди байлық емес, бәлки көңілінің байлығыдыр деп көрсеткен. Имам Бухари риwayat. Бақыт шындақ нәрсеке, инсан оны тұрмышының әмі тәрәплерді ес қылып, таңдассыз ләззетке найл бола алайды. Ол қалыпның арамы, вижданның райты, көңілінің рошеллікідір. Onunğa erişkən kişinin yürəkinin ən çonqur qatlamlarından tırnağının uçlarıgacha azadilik bolud. Vaqt insan qalbidan oqchib chiqadiki, u sirtdan import qilinmaydi. Onu Allohdan boshqa hech kim ato qilolmaydi. Haqiqiy baxtga erishgan kishilar boshlarga har qanday baloyi qazo, deshvorchilik kelsimi pisand qilmaydi. Turmush ularni mushaqqatlari bilan kutib olsimi, ular hayotga mardona holda kulimsiraydi. Adablik bo'lish go'zal axloqdir. 892 savol. Гәп so'zdagi axloq o'lchami nima? Javob. Til insonlarning o'zaro aloqalashish, fikr, ideya, hissiyot almashtirish quroli. Bir shaxsning so'zlash san'ati shu shaxsning bilimi, iqtidori, axloq fazilati, madaniyat saviyasini ifodalab berdi. So'zlash mahorati dunyodagi har qanday bir hunar san'atning oldida turadigan alohida bir mahorat. İslam dini tilden ibaret bu Kur'an'ı kandak caylağı işiltiş ve onu tizgilleşini ügetken. Kur'an-ı Kerim'nin ulanın yoşurun sökbütünün tolisi de yakşılık yoktur. Fakat sadiqiga, yaki yakşılıkka, yaki kişilerini əpləştirişki buyurulgan kişilerin yoşurun sökbütü bunundan müstesna. Sürün ise 114. ayet. Yaxşı söz qilish va tilni hamisha shundoq yaxshi so'zlarga odatlantirish musulmonning axloqidan bir parchadir. Чүнки көңілдікі ой пікірні тіл білән чырайлық рәвіште ифадалап беріш есіл әхлақтан саналады. 893-cü sual: Yaxşı söz qilishmi ibodatmi? Javob: Kishilarga siliq va yaxshi so'z qilishda albatta ibodatning savobi bor. Alloh taolo o'z vaqtida Isroil avlodidan olgan ahdidimi chiroyli so'z qilishni shart qilgan. O'z vaqtida biz Isroil avlodidan Allohdan boshqasiga ibodat qilmaslikqa, ota-onaga, urug' tuqqanlarga, yetimlarga miskinlarga yaxshilik qilishga kishilarga yaxshi so'z qilishga namoz o'qishga zakot berishga ahd oldiq sura baqar 83 oyat bu oyatda kishilarga chiroyli so'z qilish namoz bilan zakotning oldida kelgan buningdan yaxshi va chiroyli so'zning savob jihati namoz va zakotning savobidan yuqori ekanligini ko'rib og'li bo'ladi chunki chiroyli so'zdan umumi xalq manfaatlanadi ammo ibodatdan shu ibodatni qilgan odamlar manfaatlanadi shaksizki umumga foydaliq bo'lgan amal shaxsning o'ziga foydaliq bo'lgan amaldan afzaldir 894 savol siliq va adablik so'z qilishning qanday foydasi bor javob siliq va adablik so'zlash kishilarning muhabbatini va ixlosini qozonishning yo'li Qur'oni Karim payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhisalomni maqtab, Allohning rahmati bilan sen ularga muloyim bo'lding. Agar qo'pol, bag'ir qattiq bo'lgan bo'lsang, ular cho'rangdan tarqab ketgan bo'ladi degan sura al imron bir yuz ellik to'qqizinchi oyat amaliyotda qo'pol va yomon so'z o'ziga nafrat va dushmanlik tepishdan boshqasiga yaramaydi xalqimizda tig' yarisi saqiydi dil yarisi saqaymaydi deydigan hikmatli so'z bor tilni alloh taolo yaxshi yo'lga qo'llanishga va yaxshi so'z qilishga yaratgan yaxshi so'z har joyda olqishga loyiq bo'ladi hatto alloh taoloning nazardimi yaxshi so'zning qimmati yuqurdir Qur'on Karimdagi yaxshi so'z Allohning dargohiga o'rlaydi, yaxshi amal uni ko'taradi degan oyat bu ma'noni ifodalaydi. Sura Fatir 35-oyat. Payg'ambar alayhisalom kimki Allohga va oxirat kuniga ishonadigan yaxshi so'z qilsin yoki sukut qilsin degan. Muslim rivoyat. Payg'ambar alayhisalom yana chiroyli so'zda sadiqining savobi bor degan. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat. Munozirlashdagi adab axloq. 895-savol. Insonlar uchun munoziraning qanday ahamiyati bor? Javob. Insonlar bir-biri bilan aralashib yashaydigan va bir-birining hamkorligiga hamesha muhtoj bo'ladigan mavjudot bo'lganligi, ko'z qarashlari, tafakkur qilish tarzi, shundaqla jamiyatni tushunish saviyasi bir xil bo'lmaganligi sabablik ular o'rtasida ixtiloflar va qarama-qarshi fikrlar mavjud bo'lib turadi. Bu müşkilini hal qilishning eng yaxshi chorasi munoziralash orqali o'rtaq bir fikrga kelishdir. Söhbət və münazirələr arqalıq bir-birini düşünüş insanlığa xas alayidlikdir. 896-cı sual: Münazirələşdə qandaq adab qaydaları var? Cavab: Dünyada hər qandaq bir işinin özgü xas adab əxlaqı bolğunidək, münazirənin də özgü xas adab əxlaqı bardır. Munazirning qalbilik natijasiga erishishi va uning ilmiy qimmatiga ega bo'lish uchun uning adab axloqiga rioya qilish to'limi zarurdir. Alloh taolaning buni so'zi munozira adab axloqning hammini o'z ichiga oladi. Va jadilhum billati hiya ahsanu, ya'ni ular bilan eng chiroyli ravishda munozirlashgan. Sura Nam 125-oyat. G'albilik munozira har ikki tarafda uning adab axloqlari to'liq bo'lgan munozirdir. Munozirning eng asosliq adab axloqi 3 turlik bo'lib, ular birinchi munozirlashning shartlari, ikkinchi munozir asnosidagi adab axloqlar, uchinchi munozirdan keyingi adab axloqlar. 897-savol. Munozirlashning shartlari qaysilar? Javob: Oldi bilan munozirlashuvchilarning niyatining to'g'ri bo'lishi shart. Niyatning to'g'ri bo'lishidan maqsad haqiqat va to'g'rilik qaysi tarafda bo'lsa, uni qabul qilib kuchlantirishni niyat qilish deganlikdir. Әксіче мұназыр арқылық өзінің гепталығыны ызар қылыш, яки қарыш тәрәпні қандақлы бір yol білән түшіріш, өзінің пікірі герче хақиқатке ойғын кәммісі мұ, оны күшке егі қылыш нейті білән мұназырға кереш, мұназырдың ешқандақ ijabı нәтижі бәмейді. Мұназырлаш көчілерінің мұназырлашыдыған маузу хақыда толық мәліматлық болышы лазым. Шыныңдек мұназырлаш көчілерінің растчыл болышы, дәвасыда ва кәлтірген дәліл пакетлерді сәмими тоғыр болышы, kuchlantirmoqchi bo'lgan masalaning to'g'riligiga va haqligiga o'zi ishindigan bo'lishi va savrchan bo'lishi achchiqlab qolmasligi talab qilinadi 898 savol munozira asnosidagi adab axloqlar qaysilar javob munozira asnosida bo'lishga tegishli adab axloqlarning beshida taraflar o'ttirisidagi ixtilofsiz manbaga ittifoqlashish masalasi keladi bu deganlik munozirani boshlashdan avval ixtiloflashganda murojaat qilish uchun taraflar o'z orasidagi asli manbaga kelib elish lozim asli manba munozira mavzusining tabiatiga qarab yo aqli qoidalar yo naqli manbalar bo'ladi ondan munozirani birlikka kelingan masalalardan boshlash lozim chunki bunda qilish har ikki tarafning bir birining ko'z qarashini qabul qilish uchun yaxshi shart sharoitlar hozirlab berdi munozirda qarish tarafning fikrini savrchanlik bilan ko'ngil qo'yib yaxshi anglash diqqatni shaxsning o'ziga emas balki ko'z qarashga qaratish vaqtga rioya qilish munozir asnosida siliq bo'lish qatorliqlar munozirda bo'lmasa bo'lmaydigan muhim omillardir bu mavzudimi payg'ambar alayhisalom bizga eng yaxshi ulgudir 899 savol munozirdan keyingi adab axloqlar qaysilar javob Munozirdan keyingi adab axloqlar noiti muhim bo'lib, buningga ahamiyat bermaganda munozira foydasiz qoladi. Шуңа муназирдан кейін төвәндікі әдәп әхлақлағы рой қылыш зөрүрдір. Ulardan biri haqiqat ochiq bo'lsa-mu, u qaysi tarafda bo'lishidan qat'iy nazar uni qabul qilish, qarshi tarafning ko'z qarishiga hurmat qilish, munozirada yengib chiqqan bo'lsa, uningga mag'rurlanib ketmaslik, yengilgan bo'lsa, ranjib qolmaslik. Munozirdan keyin ikki taraf bir-birining g'ayyutini qilishdan saqlanishi lozim. Kang qorsoq bo'lish. 900-savol. Kang qorsoqlik degan qanday xuluq? Javob: Kən qorsaqlıq tolumu esil qoluq bulub, peyğəmbərlərinin və həqiq müminlərinin xulqudur. Özgə yamanlıq qıqallarını keçirib etiş, haq egisinin haqqını, özünün ziyniqi boğan təqdirdimmi itirab qilish, kən qorsaqlıqdın sanalıdır. Qalibnin görənməslikidin, adavətdin, düşmənlikdin, hüşmənlikdin və başqa naçar illətlərdən sağlam bolışı imanın meyvelərdən sanalıdığan güzəl əxlaqdır. Müslüman kişinin qalbi pak, könlü köksü kən boludur. boshqalarga hasad qilmaydi o'chmanlik qilmaydi payg'ambar alayhissalom bu haqda ta'lim berib mundoq degan bir biringlar bilan adovat qilishmanglar bir biringlarga ko'ranmaslik qilishmanglar o'chmanlik qilishmanglar bir biringlarni tark etmanglar o'zaro qarindoshlardan bo'lib alloh taoloning yaxshi bandalaridan bo'linglar bir musulmonning yana bir diniy qerindishiga uch kundan ortiq adovat saqlashi to'g'ri emas buxoriy rivoyat to'qqiz yuz birinchi savol musulmon odam qandoq bo'lishi kerak Javob. Haqiqi musulmon odam boshqalarning beshiga kelgan musibatga g'amkin bo'ladi. Ularning xushalliqlariga xushal bo'ladi. Ularga kelgan omadlarga qizg'anmaydi, hasad qilmaydi. Balki u Alloh taolaning o'lgilik bandalar qilgan Qur'on Karimda kelgan buni duoni qiladi. Parvardigorimiz bizga va bizdan ilgiri iymon etgan qarindoshlarimizga mag'firat qilgin. Dillarimizda mu'minlarga qarshi dushmanlik paydo qilmag'in. Parvardigorimiz Sen hakikaten günahlarını mağfiret kılgıçsan, bendilerini mekirbansan. Sure Haşr 10. ayet. 902. sual. İçtarlık diyen kanda huluk? Cevap. İçtarlık ve köremeslik Peygamber aleyhisselamның tabiri boyunca keselliktir. Xuddi mikroblat tenni kardan çıkargandek asad asad kılıcının royunu pichakleştirdi. Çırıtıda asad asad kılın kılıcı için hiçbir ziyan yetküzenmeydi. balki barcha ziyni hasad qilg'uchining o'ziga bo'ladi boshqalarga hasad qiladigan odam ro'y jihatdan hamisha beoromlikda o'tadi keyincha bu beoromlik uning badaniga ta'sir qiladida shuning bilan uningdagi ma'naviy kasallik moddiy kasallikni paydo qiladi oxiri shuning bilan tugishadi qadimda bir arab shoiri mundoq degan ekan sabr qilg'in hasad qilma sabring uni o'ldirar tugiganda yiqilg'u o'tmi o'zidan kuydirar bir-biriga hasad qiladigan, o'zidan boshqasini e'tirof qilmaydigan va o'zlaridan chiqqan iqtidorli kishilarni qo'llamaydigan millat yetakchilaridan ayrilib qoladi. Natijada beshig'i kelgan kulfatlardan qutulanmaydi. Biz ana shundoqlarning qurbonidir. Hatto birovdan sodir bo'lgan xatoliklarni yoki ko'ngilsizliklarni u kishi o'zir aytib kechirim so'ramasimi balki biror o'zir sabablik yoki uqishmaslikdan shundoq bo'lgan bo'lishi mumkin deb uni kechirib o'tish haqiqiy oliyjanoblikning va keng ifodasidir